Ama senin bilgin olsun diye hiç şüphesiz ki sana bu bilgileri vereceğim. Kıyamın hükmünde o bilgilerin olup o bilgileri saklayıp o adamlara açıklaman için ama tartışmak için değil. Senin bilgilenmen için bu bir. İkincisi e, arkadaşlara nasihat etmen için bu konuda. İnşallah vereceğim sana.